Zer nahiako, itxu alamando. Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. E, e, Zer nahiako, itxu alamando. Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. Tsumandokan e, Charles Bidegain hitze zitzen agertuko zaik tripot edo odolkiekin. Beni agiren abaraldekoak aldiz eten aldi bat eginen deiku eta hain ordez Miel Mari Elosegi oi hantzain leizatarak horreinak aipatuko teizku. Jose Antonio Azpiazuk aldiz lioa aipatuko deiku hamas sei hamas azpigeren mentian ikaragarriko garantzia ukentzianak eta emazten esku batu zen lan bide bat ahatze gabe lol agertuko zaikula be kanto komen diu ekin. Tumadoka. Hash gitin. Julien Karikabu laraintarak behin kontatu zeiztan herriko emazte xahar baten eranak. Ez da gaurko istoia. Larrainea bide berria heltu berri zen eta norbaitek emazte sahar huni erantzeion laraintarek kontent izan behar ziela bide berria ekin. Emaztiak arrapostu hau eman umen zeion. Bai, bide hau egiten die goe gaztiak aizago herritik jundi egun laraineko karrika sargia apain dago, shahu shahia, kanpoko argi heruka batez eta bigeren etxe bizitzen heina ehuneko berrogeiakua da. Batu dienak nula hala bizidia, eta bide egile eta gudrunasta zaliak bestetat jundia garapenaen eitea. Azpiegituren garapenak ez du taik. Badakigu Espainiako estaduan nunahi kausitzen diela herriaikiak, nun eta aizian hustiaz kanpo ez den beste bizik bogatzen, aireportiake egin dia. Bena ez da hegazkin haboziz eta bida jantika gehi. Hantsek aldiz, Notre Dame de Landeko aeroportua egin nahi handabiltza le zelu btp monstro eta bestelako aktor ekonomik delakuak. Sievenzeko hurtegiae hor dugu, hogei bat egileen pakeko primen handitzeko xedez egina dena. Azpiegituren basakeia hortan, Lyon eta Torineko herriak lotu behar lutukian xediae hor da. Horren egiteko, alpak zeiharkatu behar liate. Beroita hamabos kilometrako erxe luze bat lurpetik. Kosta, hoita zazpi miliar euro beti bezala sedehunek egiptura publiko eta privatiak ustartzen dutu. Hoita zazpi miliarteko obreen kosta, sos publikua prefosta. Eta ondoio zilatekian hilatekian beneficioak, privatien sakolalat prefosta. Halako egitatei amen egiten ezdienak badiae Lyon eta Torineko tren bidehunen unguian eta hebene, Notre Dame de Landen bezala eta Sievenzen bezala, gaskigiletzat agerazik dia, garapen ekonomikoaen etxai gibeloi balde. Efenezoako bu den Xavier Belenek dion bezala, jihadista berdiak baizik ez dia. Tren bidehunen kontra borrokatzen haidien beroita zazpilagun hausitan igan dia ez hain aspaldi. Denen artian, Ehuneta beroita hamar urteko presuntegi zigora bildu die. Alta, ekstremistatik guti dian Frantziako kuntien kortiake, dudak agertu du obra faraoniko hau dela eta. Bena, zelu BTP aktor ekonomikeek osatzen dien le desideren troikak, ez du gibelegiteko senialaik agertzen. Aitzitik, 6.000 euroko envelopabat eskietan badie, sos publikoa horre prefosta, agenz de kombati emaiteko, hunek itxua eder bat eman dezon le desideren kapritxoen eta interesei. Arte hortan, silatze lanen ondoioz, alpetako naba hersihua, amianta eta pech blend erhautsez funditzen aida. Eta zer da pech blend hoi? Harri bat, nuntik zentral tako uranioa elkitzen den. Hots, erradio hatsez kosatu harri bat. Larraineko amama horrek balinbazion bide berriak larraine hutsaziko ziala, alpetan, baliteke, min biziak naba hutsaz desan. Bigeren etxe bizitzak ez dia hane faltan izanen. Charles Videgay, qui se Charles bidegein, eta ebe hitze zitzen giela hiekin aspaldiko juntan, egin beste biesata batekin horra izala, edo batekin pibai hasteko, zuin? Erun eta triputa eta odolkia. Oden anitzetan hori aipatu eta medituari anitzetan uh, beste hitz bat ateatzen zaio eta da kolesterol. Bo. kolesterol, bazte guzten dut, eta... Eh, tripota aipatzen delaik, edo odoltia, iduriluke kostaldian odoltia erreten dela, eh, kontuan arzen baita, eh, zerretin egiten den tripota. Eta nola odola den lehenik eta erabiltzen dena, odoltia erreten dugu. Dio, ez da arras lausabela behar netaldian, hor tripot erreten baita, tripot ertxe, uh, izendapena izena eh, edina da, ez zeretin egiten den, mena zerren barnean egiten den kontuan hartuta. Jo ez da ras horrela uh, ere, zeren eman desan espeletan, deitzen dute tripotxa eta uste dut tripotxa dela ardiarena. Orduan, berriz diot tripot, triparekin lotua da, uste dut asko inetik etorzen dela, eta ertxetan egiten baita, orian, lehen etxeko ertxeetan, hori ez dakit nunti egiten diren, indioetatik edo ameriketatik, baruntzalaz, etxen hori egiten zen, garbitzen eta barnean odola nagusiki esertzen. Orduan, eh, bada gero beste bat, eh, eta hori da lukinka, bestalian ez dute hainbeste ezagutzen, errete meitute edo txorizo edo sausisa, hor, sausisa hortan erdaraz bezala, frances bezala, datza da, kontuan ahzen dena, zeren datz aniz baitu. Ah, hoi, sal. Hai, sal, bai, zait, zopudre eh, bezala da datza emaitia hola haus bat baliz bezala, anementa, eta sausisa ere bai. Horten, euskara, zer dindu erreiten da, esu horra, dela, eskualdunare bai, eta hor badulu frora bat, asti harri-harria nitzetan aipatzen duena. Zer da lukainka, e, moko fin baitziren erromatarrak, eta ek anitz maite zuten alako urdeti zerbait, eta etzen editen erroman. Editen zen erromatik asti urrun, probintzi batean, eta probintzi hori guai erderaz detzen da lukani, eta eskoraz, antik etorzen zena lukanika detzen zen. Ah, eta lukainka. Eta guk ez dugu kaxit deur a, ah, kamiatu, I, izenean, eh? Horrean, lukainka inoan ezartzen dute E204 eta konservatzailean izan, baina guk izena bera ere <laughs> konservatu dugu, kasit zen bezala. Horrek, mexidik esplikazioan irin, erromatarrek urdankia maite ziela, bena nunbait ez eh, zela erroman egiten. Ez, hori ilitate oai bezala, ez dakit eh, la musolina, eh, hori da, oi bat, mus hartate egiten dena, edo bestalian zimentoa edo, zimentoa edo betuna, eitzoinen betoina, Zimentua hone ustez deitzen dutela porlana, eta porlana etorzen da, bada herri bat porlan, zain nun, australian, nun bait, antigiten baita eta handu izena ematen da. Ruk, aditzetan egiten dugu, behi bat egiten zela ikare bunuz ere itzen zen. Baina, beste izenetan ere erektatzen da. Eta, <clears throat> uste dut, etxemplu ona dela lukainka. Lukainka tik etorzen, zauz isau bezalako zerbait, eta ez dakit hori, etorri da Londraniza espainola ez behar bada ez da urgun, baina horretzen dazte denboran bai honan ere, kaskoinez ere entzuten ginula une lukint. Eta jo badu dauza bat, frantzesez ez da poli erraitea budean norbaiti, zuziz ez da anitz erraiten, baina bai honan den lukintza, Eskuaraz egiten da, ez beste, baina eskoraz, eta une lukinka hola norbait ez balima biziti erne, hori, luze balimada, da, Eta, behaz? Iri goean aieke kantoe batetan, maztian hori duk lukinka luka. Hori da, eta geru bazen, bestale ametxetatu luta inka. Hori egiten da, norbaitet, hor, idei ondia balima eta. Hori egiten nuen tripot, odolki eta luta Haritzenik, eh, lukainka horrek, eh? Oh, erromako herri bat edo lugalde batuk. Nula, izena Nola du iz? Eh? La lutani erdaraz, lutanika antik etorzen den uh, eh, zerbait jatekoa, jadarria. Hori le foa separe. Euh, hori, eh, hori ere ez da edo izena edo eh, ez da sobera hausatu behar eta dibelarekin hausat da. Nik ez dakit zer datit erraten den dibel, barnean duguna, or, dibel den, eta dibel, dibel antzin eta dibel. Ege erreteko behar behar nik erraten du dibel, bata eta bestia dihil, dihilian, ez dakit. Baina erdaraz, detzen dute lefua eta espanjonez igado. eta hori lotua da pikoarekin. Zerdatik, biti erromatarrak, <laughs> ziki, multu fin, et alde batetik uste dut antzerat edo ahatiak hor tratatzen zituela uh, eh, pikoa dian araziz, hori gustua ona izanen zolakoan, libelak, edo libela bera diaten zuten pikoarekin, eta piko, iko, igado espanjola le foa, eta eman du foa frantzez. Le foa eh, horren izena lotua da eh, fruituarekin, beharrik ez dira huak zen. Huai batzutan ostatu batzuetan ematen dute forja bide figa. Eh, Eskualaz ez dut hartu horiten zuten eta dut ez dugu hori hartu. Eh, Dibela -hmm. de Eta dut hankaikin. Utsimandoka, utsimandoka. Laurentz, to, kusten tempora tempora edera, la tempora txara? Ba, tempora utaik baduk, eh? Mm. Eta azte, justuki diala guti kutsatzen dian aizua, eta odean bihar zeden moa! Gandioa den niala bate, niala bate so egiten, eta hartzen niala, Egiten zena. Geo, artetik erraiteko, ebo, eh, geu komunikabideak ez ez hastiala gela. E, eh, Euskadio irratia entzuten ean eh, hor ez zumait, go eta beha, flash spezial ez tekat el, hura, karu, alerta, Janja, Briulet, Maron, nahitean koloiako oro, Euskal Herria oro, suituko zer, ez dakatze, ez dakatze, azken turluru, bai, bizkai eta bizkai araban, egin di kanit bena gipuzkoan deuzekoa. Egin di, egin di, egin die egin deuzentako. Bon. Bo, deuzentako araban, bizkai emazian, eta nafarroan ere paketa bazian, ordean gipuzkoan ez bada eh, elurik, agian uh, eh, PNV-en uh, eh, erraustegien gatik duk, hoi inkesta bat beharko dago jaman. Eh, ah. izpuru. Eh? Bon, wala. Bon, hor uh, eh, legatu duk. Eh, eh, ne, neguko den, boa legatzen gutuk negin. Oe, wala. Bon, ale, odian. Tempoa, tempoa talde berri bat duk, kantan hor Elena Randia duk, gio musikalari zumai baditik, eh, baditu, baditu unguian, ala nola beinat barandiaran gitarran, itxaso etxe beste eh, hor uh, gitarra palian, gio baduzu asier roleaga baterian, eta roantxo zerberio teklatuetan. Beraz... Hor haidien musikalariak beste taldeetan aizandia, dia, nola katamalo, Gonzalo, Estankona, uh, eh, Benito Lertsundirekin, Maio Inartekin, Zumbait Entako, Beste Zumbait Ruperrekin, voilà. hainbert eh, taldeetan uh, izan dira, eta uh, igan udan ez bain iztrompatzen juntatu ziren uh, jente hori edo igan urte atxarrian, uh, sede baten uh, sortzeko alkariki. Beaz, eh, trebatu dia, xerkatu die, gio udan elkizien eh, deja sei kantoeko hor uh, maketa deitzen dena, eta guai urte astapen untan diska berri batekin beraz agertzen dira, diska berri hoi beraz deitzen da mundu berria, eta beraz, haintzin guztak iza, plazagatu die kantoe berri bat, deitzen dena, deitzen dena, uh, xantza pixka batekin erranen deizut, deitzen dena, temporaz gabiltza, temporaz emanik, temporaz gabiltza, kantoia entzun dezagun. Temporaz da, denbora bakarrik, denbora Tempora gugara Egura lioan Gu eta guztiok Batera bakarrik Elkarrekin behinta Berriz mundua sortu Jaute iburuzko dantza eta bideo tailerra azkaineko jauregian. Otsailaren hogeita iruan eta hogeita lauean amagetatik lauak terditara. Amaika eta malau urte arteko nera behentzat. Azkaingo jauteetan dantzatuko den flasmo bat filmatu eta interneten edatu. Zer ekarri behar da? Piknika, ezkartza bat eta dantzarako jantziak. Ujirik izanen da, baina martxoaren zazpian azkaingo jauteetara joan beharko da. Izena eman elirale abildua gmail.comen Imaginart kolektiboa eta elirale konpainiak antolatuak. antolatua. naturan barna. Mil Marie Elosegi, egun horrein solaz eta oihu, agian horreinenak ebai, edo marro, marmau, edo nola jaiten duzi Guretzat marru, marru aldia da. Erderaz eh, berrea esaten dute guk marru aldia. Marruka haitzen dian eh, garaia. Behiak ere marrua egiten du, baina onena oso antzekoa da. Eh? Sanka. Sanka, esaten duzu, bai, bai. Sanka guretzat da zakur sanka. Ah, bai. Zakur sanka. Zakure <laughs> txampa. Ah, guretza sango, bueno, baina ulertzeko modu nahizu, bai, bai, eh? Bai. Letra bat gora bera, eh, ulertzeko modu. Horrein, horrein hoik ba irati aldean, oi hanetan, eh, urria irailan ebai ez? Hori da, iraila bukaera urrian izaten dute ugaltzeko sasoia. Eh? Em, ikusi dituk? Entzun, ikusi, bai? Bai, bat beste bai. Em, nik uste dut, em, berotzen diela eta marruka azten diela gogotsu hotza egiten duenean. Lehenbiziko izotzekin, lehenengo euriekin udazkenean ordun berotzen diela, erabat. Epel dagoenean eta egoaizekin eta berotzen dira baino ez da inbeste. E, eh, ordun marrualdia ikusteko garai honena, nere ustez da hotza egiten duen lehenbiziko izotzak urri hasieran, bai, eh, Hori, urriak e, bost, amar, bosten, ordun, e, ordun zutzen dira, euriakin ere. E, tenore bat baduk? Tenore bat, toki bat? Mm, toki bat. E, Nafarroan onena irati izanen da, iratiko iana. Kintoa deitzen digunare bai, hori da, adi mendiaren ba, egualdea. E, soro gain ingurun edo artesia gain ingurun ere, urkiagan, e, auritz aldera, izabaldera, eh, hor ere. Eta mm, populazioa eh, osasuntzu dago. Tenorea, hoien entzuteko, baduk tenore bat, zetekat, eh, argi askoria, ba, iluna baga... Hori da, egun argitzea eta iluntzea, eh, diaguretzat, onenak. Gau ez ere aritzen dira, egun ez ere bai, sutan daudenen, bero-bero inda daudenen, hogeita lau orduz, ari leitezke marruka, arrak. Marru egiten duena, arra da, eh? Baina orduik onenak, dia, egun argitzea, zuen, zuen zate ez egin dola den, eh? ah, Argi azkorria. Argi azkorria eta iluntzea, edo iluna barra, bai. Eta orduan fresko daolarik eta aitzen dira marruka. Zertarako, bueno, e, arrak marruen bidez adierazten du. Hemen nao, osasuntzu nao, bero nao, eme bat nahi dut, eme bat ez, emeak estali nahi ditut, bai. Eta presnago aurre egiteko, ba, negar zariduk foliatzeko gogoz. <laughs> Bai, bai, e, olako leia bat da, eta e, beren burua erakusteko aukera bat. Normalean oiana, oianetan ibiltzen di hauek, baina kanpora ateratzen di, oianetik kanpo leku zabalak, ez, leku irekiak erakusteko, eta marruen bidez, ba, elkar topo egiten dute, batek eta bestek, neurtzen dituzte indarrak, E, nik uste saiatzen direla eh, borroka ekiditen, alba da borroka ez, baino azkenean e, antzeko tamaina duten bi orain ar batera daudenean M batzuen ondoan, eta biek estalirin dituzte M horiek, azkenean eh, borroka etortzen da. Adarrak, ez dakit nola interpretatu, edo mina emateko tresna diren, edo alderantziz. Indarrak neurtzeko, Bai, e, beraiek bata beste enkontra, ba, ariek bezala baino, adarrak trabatu eta indarka aritzen dira, aurrea, beste menperatzeko, eta adarren bidez, bai, min hartu ezakete, baino gehienetan ez. Gehienetan da, adarra adarren kontra, horrez dute sufritzen, bai, eta e, indar guzik horrutzi, beste hamen peratzeko, beste mm. harra baztertzeko, eta arrorrek emeak eramateko. Zenbat, ba, Normala da, har haundi batek, e, bost eme estaltzea, amar eme estaltzea edo amabost eme estaltzea, eh, talde bat, talde bat egin, bai beretzat. Ako, ah, eta hori pasatzen da, jo zer dira, hama, e, bost, hamar, hama, bost eme hor, e, espektaklu hori, e, so, bai, eta bai, ben, e, zea, amante derrena... Hori da, emeak arrimatzen dira, eta handa daude, lasai, pazkan, jaten, begiratzen, ze pasatzen da, hemen, Eta arrak e, saiatuko dira astaltzen, baina emeak eh, normalean eh, esango dio, bueno, itxen pizka bat, banoa, bai, arra atzetik, emeak metro batzuk egingo ditu aurrera, arra atzetik saiatuko da gainen jartzen estaltzeko, baina emeak ez utzi, e, pixka bat, bueno, ikusi arte, zein da hemen, ar onena. Azkenean, prozesu guziontan gertatzen ari dena da, hautespen bat. Hautespen hau lertzen da? Bai, bai. Leia bat zeinek estaliko ditu emeak? Umeak alde sento izan ditian gero. Eh, ar indartsuenak, ahaltsuenak estaliko dituen emeak. Beti, ez beti, ez beti, baino gehienetan bai, eh? eh Ordun e, eh, espezia hobetzen ari da, eh? Mhm. Gu gure moduan gauza bera dugu, eh? Ba, zaldi honena, e, eh, behor honenarekin edo ari e, dotoreena, ardi hoberenarekin da arraza hobetu, ez? hartaldea alik eta hobena, bueno, ba, hauek berdin, eh? Baina... Eta, arhor, eta galdu, galtzale izan den arhori, sekulakoz, baztertua eta <laughs> handok bere bakardade romantiko hortan galduta betiko. <laughs> Momentuz, aur galdituko da, marruka, segituko du hemen nago, bero nago, pres nago, behar bada eme despistatu bat, eh, galdutako eme bat hartuko zaio, eta estaliko du. Eta gauza horiek gertatzen dira, eh? E, pensa, Berez, sexu proportzioa, sexuak naturan bat bat dira. Ar bat, eme bat. Personatan, bai? Hor, nabardurak egin daitezke. Batzutan, bale, esan dezakezu, ba, ez, ba, xuberoan, e, ez dakit, e, eun emetik daude bakarrik e, laro eta bost, ar, bale? Mm, baliteke. Baina berez, naturan bat bat da, sexu proportzio normala. Bakoitzak berea batu. Hori da, baino errealitatean ez da horrela. Ar, haundi batek, estaliko ditu bost edo zazpi edo amar, eme, beretzat, horrek esan nahi du, bost, zazpi edo bederatzi ar, ezer gabe. Eh? Eta har horiek, ba, bueno, asaiatuko dia. Hortiko gara, abarrekin, ekspresioa, abarrekin. <laughs> bai, bai, bai, bai, bai, bai, eta Eta zure aberrakin zai egon, ez, aberren, non da hone aukera bat eh, eme bat estaltzeko. Baina gertatzen da, eh? azkenean, ar, e, eh, lider horietako batek, ez, liderra ulertzen da, ba, e. nagusi horietako batek, e, lan egin behar du bere emeak mantentzeko. Bai? Bere bost edo zortzi emeak ez daude erabat berakin, batzutan despistatzen dira, badoaz, larrera eun metro gora edo bera, eta hane honditeke beste ar bat, eta saiatuko da estaltzen, eh? Eta, baka, eh? eta behin estali ondun, eh, zer eh, arra desagertzen da eta emeak egiten du bere familia Hori da, emeak taldeka bilduko dira, gero. Emeak ba, ume gaztekin, aurtengo umeak, aurrek urteko umeak ere. Eh? Arrak aurtengoak baldin badira bai, ja, arrelduak ez. Bere, semea izan da ere, ja, arra bi urtekoa denean edo, emeak eusatuko du. Fuera, kanpora. Eta eme taldeak egingo dira. Bai eta nor demontre badu berak eh, oreinak arrapakari bezala ni hor, izlari ez bada. Bai, persona, eh, ingurotan persona, eta gero, a ber, berez, ingurotan, eh, arrapakari, berezko arrapakaria otsoa izan da, bai? Eta horrela garatu da, eh? evoluzioan, otsoak eta oreinak, ba, batera joan dira, eta duela eun urte arte, ba, hemen izan dira. Eh, duela eun urte leku batzutan, ehun da berrogeita mar beste leku batzutan, eta duela larogeita mar urte beste batzutan, baina bueno, otsoa izan da, ba, predatzaile nagusia, oreinena. Artza ere, baina hartza ez da inpredatzaile ona, e, otsoak taldeka eizatu dezakete eta orein bat hil dezakete. Orein sendo bat, ar bat hil dezakete, otsoak kuadrilan bilduta, taldean. Artza bakartiagoa da eta errezagoa izatu, izatuko du umea. Eh, bai, bai. eta lasterka egiteko ez da trebena, eh? Ez da, ez, ez da intrebea, ez. Baina betiko hautezpe naturala, e, eh, orein bat zahartzen delarik, errezagoa izatuko da, edo gaixotzen delarik, edo hanka apuskatzen badu, ba. Eh? Eta orein kume bat, jaio berria, azeriak e, izatu lezake, arrano beltzak e, izatu lezake, orein kume jaio berri bat, eh? Bai, baino berezko etsaia, otsoa ez du. Horregatik e, gaur egun eiza da orain populazioa kontrolatzen dituen e, ba, modua, ez? E, eh, Personen eiza. eta ondoko pausu baten egitea biatzen gira berriziekin laburain Ordin, aldiuntan, eh, aldiuntan, hor uh, eh, Ruper Ordorikaen eh, anaia, Jonan Ordorika, hau sonu teknikalaria da, ingenieur du son delakoa, eta uh, lan egiten dizu, bon, bai konzertietan, baita ere studioan, Orangel Katarainen studioan, Eta ukendizu idei bat eh, omenaldi baten egiteko uh, eh, lugidi. beita behita uh, urte bat zentu dela. Eta ordean eh, izan nahi dio egin ola omenaldi bat eta eh, uste dut bibilkatu ditu eskaleriko baita ere eskaleri kanpoko hor hainbat musikalai eta kantaiak eta eh, uste dut arra moldatu dutie luriden kanto ezun bait. Odan diska oano ez da plazaratuik, mena laster eginen da eta entzin guzta gija beraz plazaratu die doinu bat uh, Walk on the Wild Side uh, kanta, kantoe famatia. Arramoldatuk eta hor eh, aspaldiko partez entzunen dugun eskal kantaria dugu Andoni eh, Delirium Tremens taldekoa, mutrikoara. Zinez hua boz edera, untsa oskatuk eta aminibat ere bere uh, ispitia dizu moldaketa hortan. Uh, edera, uskaz emanik, wal, Walk on the Wild Side, luriden arramoldatze bat. zen Miami di Autostopean herria zeharkaturik Idean bekain eta zangoak egin Eta mutila bihurtu zen ezkatil Zioen hey baby Paseo egin alde gistotik Zioen hey honey Paseo egin alde gistotik Atlas kanpotik etorria zen Atzeko gelan denon maitalea izan zen Baina burua ez zuen galtzen bestenan kartean galduta ere zioan Hey baby, paseo egin alde giztotik Zioan baby, paseo egin alde giztotik Danezka beltzak, dup dubi dubi, dup dup dup dup dup dup da do do do do da do do do ba ba ba da da Yo, chiquito. zuen ematen doainik Denek ordeindu behar zuten lehenik Hauz bat imen eta hauz bat hor New York iria egokia da ezateko Hey baby, pase egin alde giztotik Zion hei joe, pase egin alde giztotik Stuart feirik kalera jo zuen ari. Bilatzen ari zen marentzat jenari. Apolora bidean ikusi bazenu nola joan zioten haizu bat. Paseo egin alde geistotik. Nioen hey baby, paseo egin alde geistotik. salsa, Jaki guztiz espidiko da Egun batez James Dean dela zinezturik Orduan foskuatu zen itxuraz baliunak ekindiko zukeen ura Zioen hey baby, baze egin alde gehiztotik Nian hey honey, baze egin alde gehiztotik jaskiniak honezkak Kristo Jaramburu hogeita bost urte preso. Otsailaren emezortzian bere balintzapeko askatasun galdea aztertua izango da. Elgarretaratza egingo da senperen agatsaleko zazpietan. Otsailaren hogeian bilkura publikoa antolatuko da senperen. Maritxu Paulus Basurko abokatuarekin, Gabi Mueska, txistohen senide eta senpereko presoi batekin denbora badoa txistor askatu. Denbora poligrafo bakarra Itxumandoka, itxumandoka, Jose Antonio Aspiazu aikoan bagoaz eta badiru dienez, hamasai mente hortan, Euskal Herrian eh, eragin handia izan zuen landare baten aipatzea, bereziki gero ikusiko dugu emakumen munduan edo munduen esku geratu zena, hau da lioa orduan baztakit, landare hortaz e, mikroa piztu aurretik, erraiten zunean, ba, aspaldiko, aspaldiko aspalditik erabilia zen landare badela. Bai, lioa aspaldikoa da, ba, bira, oin lau bosmila urtea Egiptoarrak, erabiltzen zuten bere jantzietarako eta berak ehortzitako gorputzak nolabait babesteko lio kontua, gorduan aspaldiko kontua da. Euskal Herria noiz etorri zen, ez dakigu, baina landarea oraindik ere bide bastarretan eta e, lora urdin kolore bateko oindiok agertzen da. Beste bada erabiltzea erabiltzea, baina egun urter arte ibili izan zen landare lioa, olio landarea, eta e, bai landu ere. Noiztik etorri dan, ez dakigu, baina horregon dela eta historian zehar garrantzi izugarri izan duela baita ere. Mhm. Eta hori, e, e, Euskal Herrian horren garapena edo erabilpena bai, nola egin da, ez da zerutik erori, erabilia zen pixka bat, suposatzen dut, eh, garapen hori izan eta aitzinetik. Bai, egia da, guk liboa ipatzen dugunean, Behar bada, hola, ferietan eta ikusiko dugu lehengo arropa zarrak saltzen edo lehengo itxurasko arropak eta e, guk gure amonak eta aitonak eta erabiltzen zutena, baino hori galduta daukagu. Lioa, e, esaten da, e, Italia errak adibidez gaur eguz, ba, e, elegante bezalako arropa ezagutzen dute, baina hori gaur egun hemen lioa, bertako lioaren erabilpena hori e, galduta dago. Baina nik uste dut e, gure kulturan oso kokatuta dagoen material bat eta historia bat dela. Eta gure historian kokatuta bai gizonak eta batez ere emakumeak horren sustatzaile eta protagonista izan direlako. Lioa oso garrantzitu izan dalako hemengo tradiziotan, hemengo ekonomian ere bai. Mhm. Hemengoa diozularik, eh, Euskal Herri osoa, Bizkaia, Gipuzkoa, nola egin jaleiteke? Bueno, ez bakarrik eh, Gipuzkoan eta Bizkaian, eh, bira. Nik eh, bitxikeri bezala esan da, eh, gero ipatuko dugu, gero nola azia ekartze zuten itxasontzietan, eh, lio azia, linaza, eh, ekartze zuten eta korsor, korsarioak eta piratak begira egoten ziren, noiz ekartzen zuten, Mm, zera, saku, saku horiek linu aziaz beteta. Eta orduan harrapatze zituzten eta kanpora eraman. Tartean, hemengo harrapotakoak iparraldera ere, frantzia aldera ere, eramaten zuten. Zergatik balio handia zeukatelako. Oda, badakigu, badakigu e, hemen bakarrik ez, frantzian eta egoaldean, eta e, iparraldean, ere, Euskal iparraldean, e, asko ibili dela, eta hemen nolabait emezortzigarren, zigarren mendean asko ibili ezela handik egartzez dutela, lioa eginda, gero hemen arropak eh, egiteko. Orduan tradizioa nahiko luzea da, nahiko sakona izan da, eta lioaren garrantzia gure historian tradizionalki, nolabait, ahastuta dukagu, baina horrek estu esan nahi importantziak egin e, eh, euki ez duenik. Mm-hmm. Sartuko gira gehian, hemen, eh? gaur egun ere, luxusko ahantziak zuk gaiten zinuen bezala, lioaz eginak dira, eta bai. eh, nik eh, bat izan dut, oso araroa da, fres, udaran freskotasuna mantentzen du, eta badu olako, ez da git, ezaugarri bat, bueno, ba, Bai, bai, ezaguarria da. Bueno, hemen, e, esaten da hemen, larruga ez bella. Nola bai, simurrak, erropa simurrak, e, lioaz egin dako trajeak eta italianuak batez ere eken dutenak, hori dotorea bezala agertzen da. Eta linua hori da, nolabait, e, e, arnasa hartzeko eta horrela oso ona da, oso irekia, baita ere beroa eta estalgarria. Orduan, lioak berez dauka bere garrantzia. Garai batean, eiken zaldioa berba da zango, izango zen, ba, lodiagoa, berba da gehiegi landu gabekoa, eta etzain hain gozoa izango erabiltzeko. Baina horrek ez du nahi, lioa normalean latza edo pixkate gogorra izan izabaten bazen ere, beste prenda batzuk eik ezituztela baita ere harinagoak eta finagoak ere. Ados, ba, ordean, e, eh, zer, ba, euskalin kultura, e, eh, bana, ba, zer izan den, horren kultura euskal hontan? Bai, kultura hemen eh, izugarria onda. Izugarria onda, kultura, behira. E, lotu behar dugu hemengo lioanen kultura, kultura orokorrean, hau da, Euskaldunak betik itsasora begira egon dira, bai iparrekoak eta bai hegoaldekoak. Eh? Gipuzkoa, Bizkaia, eh? Lapurdi, betik itsasora begira egon dira, itsasoa bere aberastasuna hori izan dalako gehien bat. Eh? Gehien bat. Eta orduan normala da adibidez hemengo jendeak burnia landuta gero, tresneria landuta gero, kanpora erabiltzea. Sevillara eramate zuten, Ingalaterra eramate zuten eta Europan zehar bai. Baina beste kokagune bat zegoen linua eh, zera burnia eramateko dut Portugal, Lisboa. Eta Portugalen algarbe inguruan han omen zegoen linu hazi oso aproposa, oso ona, oso aberatsa. Eta gehi, jente gehiena ara jotezan linu hazia ona zelako haren bila joaten ziren. Orduan, negozioa zer da, negozioa da, han saltzea burni tresneria edo armak, eh, burniak egindakoak edo altzairuak egindakoak, eta gero, bueltan ekarri, eunka eta eunka sako, sakonez, ez zioten, saku hundiak, linu aziaz eh, beteta irikarabana edo olako zerbait? <laughs> irikarabana olako txeba, bai, bai, bai. E, e, sako aizugarra ekartze eta hortik azten da nolabait ba, e, merkatalgo hori. Oda, burnia saldu eta haren trukez, eh, eh, e, tri, trukea, e, e, zazan gehien bat, e, lio azia ekarri gero erabiliko zen lio azi hori. Eta lio hori, zer zen, uh, ez dakit, baserri bakoitzak bere zatitxoa erosten zen, ara, jadanik, hola, errangen industrialki bezala pentsatu zen, eh, eremu ere mu batzuk uh, hortara dedikatuz, edo... Bueno, gaur egun badakigu hori galdu dela, hori esan dugu, baino joaten bagera Europa iparraldera, e, lehen Rusia izan dako ba, horre bergenetik gorea, gora eta olako herrialde batzutara, hor lioa oraindik bere honean dago. Horko industria, Hora, lio e, eh, azia zabaltzen dute, lioa jasotzen dute eta erropak saltzen dituzte. Ni horretzen naiz Laponia inguruan eta hor gero eh, Lituanian eta hortan han industria normala dela, eta industria bakarrik ez, gero hango dendetan saltzen dituztela e, atorrak, kamisak, talakoak, eta normaltza gaur egun, ni oroitzen naiz han egon ginean, e, eh, e, eh, ator bat erosi nuen, iretzako, eta gero merkatu txiki baten, merkatu txiki baten ikusi nuen una gizon bat ez zeukan, olako zurezko tresneri txiki bat, eta esan nion, Hori zertarako da, eta hola, keinuz egin zidan, ingelesa eretzek genuen baita da, keinuz egin zidan zela, linua lantzeko, dan horrazia bezala. E? Pasatzeko, hori horrazi hori. Orduan, handago, e, eh, nolabait hori, e, tradizio hori. Hemen kotoiak, algodoiak, jandio, e, linuari bere nolabai funtsa eta beren e, arrazoia izateko e, errentagarria etzelako, eta gero hemen industriare sartu zen, orduan ez zegoen zertaz linua lantzerik oso nekagarria, oso e, kosto hondikoa zelako lantze hori eta orduan galdu egin zen. Baino gure amonen e, bizi diran bitartean, ba nolabait linua linua jarraitu zuen. Gaurkoetan urentzen da Oaiko Utsumandoka hau Charles Bidegen, Niel Marielo segi, Jose Antonio Azpiazu eta Laurentzi Utsumandoka aste hartez zazpi eta ikrat ara astizkenaekin arratzeko launetan nun uskaliratietan